istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا حي الدين بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا مغفورا الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا مع طار يسقي به روض الهدى فيحيل نورا على درب الجهاد ونارا حي الشهيد بطولة وفخارا Gostovanje uživo. Širok izbor audio predavanja daje sa našeg govornog područja kao i upoznavalaca problematike s kojima se naš ummet danas usreće. لا يملك غير حجارة ألف الإذلال وقاما Nemojte, kaže, biti od onih koji su svoju vjeru razdelili i stranke se podijeli. I svi zadovoljni, svaka onim što je ispovjedan. Ovaj zadnji dio ajeta, lopovi danas uzimaju, okačiti u novine, okačiti ovdje ili ovdje, da bi neukim masama, da bi im šta? Kada im kažu ovaj kuranski ajat, vidiš, nemoj da se dijelite u stranke. Znači, po svaku cijenu moramo biti zajedno. Ma nemo, ma nemo. واشكره مليون مرة والدعاوي ذللت كل الصعاب نحمد الله ونشكره مليون مرة والدعاوي ذللت كل الصعاب والنتائج كملت طعم المسرة ومنها للأعلى ويلا يا شباب والنتائج كملت طعم المسرة ومنها للأعلى ويلا يا شباب Čestitosti da ljudima pokažeš, da mu kažeš upravo suprotno. Prvi dan dođeš ratu banka, onda kažeš, stante ljudi, dobio sam posao. Evo došli, imam priliku, ime alhamdulillah. Zatvorite sve ovo. Dobio posao, neću, ovo je haram. Ja sam evo došao, vi ste me primili i evo me, druže, direktore ili ti, da, nije bitno. Sa, sašajte me deset minuta, ja sam vaš radnik, imam pravo. Deset minuta, da, neću da radim ovde. Ovo je zabranjeno i vama predlažem da ovo zatvorite. Vi uzimate od ljudi pare na paru. Haram. E to je mudrost da. Sad si mudar poput poslanika sallallahu alaihi sallam. مليون مرة والدعاوي ذللت كل الصعاب نحمد الله ونشكره مليون مرة والدعاوي ذللت كل الصعاب والنتائج كملت طعم المسرة ومنها للأعلى ويلا يا شباب والنتائج كملت طعم المسرة ومنها للأعلى ويلا يا شباب وده bliższy جنة Ja بس że to nie wie, nikt za to, że to neće. Allah mu naredio ko neće. Gjinë se të të Jo, sa bëj jeti, të që ja, të, ashtu ti në më shpëja, ale manë, ma nga boj e gotove, ma direktor, u dva mora në posao, ta ti viši sam, pusti, ana da moram, ale manë, to Iblis nije znao, jel?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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hvala Allahu te bareke od tela koji nas je uputio na pravi put. hvala Allahu uzvišenom koji nam je poslao poslanika jednostavno da mi ne bi živjeli na način kako se nama odgovara da živimo. To jest da ne bi pobjegli iz okvira onog što smo stvoreni. A stvoreni smo i stvorio nas je Allah Tebare Kevotala i poslao nam knjigu svojim stvorenjima da se po njoj vladamo i uputu. Braćo moja sestre, razmišljao sam o tome i dugo razmišljam šta se ovo nama dešava. Gledajte, Allah te bareke u ta'ala je kažnjavao narode zato što su činili grijehe, braću. Subhanom. Allah kazi narode zato što su činili grijehe. Pored širka. Širk je nešto drugo. Ali grijehe što su radili, Allah te bareke u ta'ala kažnjavao je narode. I oni tim grijesima nisu htjeli da se približe Allahu. Homoseksualizam je grijeh, ali tako? Ali nije čin približavanja Allahu, nije ibadet. Allah te bareke u ta'ala kažnjavao narode radi grijeha koji su se množili kod njih i kotili. Između ostalog i odbijanja onoga sa čim je slavo svoje vjerovijesnike poslanike. U našem vremenu dešava se nešto što moj um, ja možda nisam dovoljno pametan, ne može nikako pojmiti. Dešava se nešto pa sam pokušao da tražim, da vidim da li je to bilo u prijašnjim narodima. Rekao sam izuzev širka. Ali pogledajte danas, muslimane, njihove vođe, doslovce guraju da rade gdje god mogu. I doslovce ostavili su im mogućnost izbora da praktikuju islam onako kako njima odgovara. Šta je dokaz? Gledajte. Razni vidovi novotarija. Kompletan Allahov šerijat se zamjenjuje sa drugim zakonima. Govore da se može ući u banke. Slušajte dobro što govorim. Govore da se može digni kredit. Govore i predlažu da naše sestre skidaju nikave. Da se obuku na malo moderni način. Govore da se mi oblačimo i da svojom maštinom pravimo fitnu. Govore, a sve suprotno tome radi, da mijenjamo svoj vanjski igled. Govore da možemo digni kredit. Govore da možemo muzikom promovirati islam. Govore da možemo miješati muškarci i žene. I da, jer je to dobro za dao govore i prijateljuju sa nevjernicima, sa njima sarađuju, dogovaraju se i prave vjerske religijske odnose. Zatim, <clears throat> učestvuju u vojskama koje direktno idu i ubijaju muslimane. Ženama nude izbor radnih mjesta. I ovo ne bi bio problem pod navnizacima. Da nije šta? Da sve iza ovog se ne krije šta? Mudrost u dar. Jel shvatate, braćo? Iza svega ovog je u stvari, to se sve radi radi davi radi Allahove vjeri. Griješiš radi uzdizanja Allahove vjeri. A Allah kaže javo narode samo radi jednog grija. A ti griješiš, svjesno griješiš. Suprosta, ne da griješiš samo, nego pozivaš i druge tome. Ubjeđuješ ih da je taj pravaci put koji si ti smislio i osmislio upravo taj put koji će te dovesti do Allaha te barete. Braćo moja, je onda čudo što je u januaru plus 15? Da li je onda čudo što nam padaju mrtve ptice iz neba? Šta se trebamo čuditi? Traži ti uzroke gdje hoćeš. Uzrok leži u nama. Želimo da uzdižemo Allahovu riječ na zemlji grijesima. Braćo moja, ovo što sam ja nabrio je samo malo. Allaha bi braćo. Samo malo. Odlučio sam šešću i pisat. Šta sve predlažu nosioci istine bivših i zablude. Šta sve predlažu da bi mi došli do Allaha? Ovo nisu male stvari. Direktno nam savjetuju da griješimo da bi uznizali Allahu griješ na zemlji. Jel tako, braću? Ja sam rekao, bidati. Mijenja se kompletan Allahu šerija. Svugdje uđite za dobro bidave. Znate šta pokazuje da je tu neiskrenost? Pokazuje da napadaju samo oni koji tu neće. Ja neću da budem policajac. Ja neću da budem advokat bolan. Ja neću da budem sudija. Ja da budem sudija. Ej, ja da budem sudija. Šta da kažem Allahu na sudnjem danu za ovu stvar? Šta da mu kažem kad uđem Hamzi u pola pet ujutru? I, I njega i njegovu porodicu. Diš se, ja moram. Šta da kažem? Šta da kažem Allahu Tebare Kavetala za kompletan zakon koji sam domijenu njegov uzeo drugi? Šta je, kako će opravdati? Šta je pravdanje? Allahu moj, smiješ li reći, primi mi ovaj, ako kažeš i bade, izašao si zvijeri. Jer ne može grije biti bade. Jel svatate, braću? A uzvišeni nas stvorio, mema halatu džine, van in fejlali ja abudu. Nisam vas stvorio osim da griješite, jel? Ja vi ćete griješiti. To je sigurno ćemo griješiti. Ali kad je u pitanju približavanja Allahu, možeš li griješiti da se njemu približiš? Kako ti je to naredio? Koji ti je to Bog obznanio? Gdje si našao to? Kome je to uspjelo, braću? Kome je uspjelo da grijehom dođe do uspustave šarijata na zemlji? Kome je uspjelo? A gledajte, ja sam samo nabrojio malo. A more je toga šta radi. I šta se radi. I samo onaj ko ovo odbije, on je danas jedinka u društvu koju treba sloniti. Ti, kaže, nećeš da se uklopiš. Neću Allaha mi da se uklapam u to. Ja se nemam šta uklapat. Jer ja sam stvoren samo da se uklopim u šerijan. I blago meni tako. A da se uklapam u šta? U šta? I ništa drugo nije do zapogledat da Allah te bareke o tala spusti kaznu. Da Allah te bareke o tala spusti kaznu. Kaže uzvišeni, kaže naš gospodar. Salamu alaikum. Salamu. Salam. Vama atakumu rasul fahuduhu vama tenhakum anhu fantahu. Fantahu. Kaže uzvišeni, a ono što vam poslani kao nagradu dadne, vama atakumu rasul fahuduhu vama tenhakum nehakum anhu fantahu, fantahu, ne vidim subhanallah. Kaže, ono što vam poslanik dadne, uzmite. A što vam zabrani, ostavite. Gledajte, braću. Kaže, to znači da je dozvoljeno ono što su Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi sallam dozvolili. A da je zabranjeno ono što su Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi sallam zabranili. A šta je vjera? Šta je islam? A vjera je ono što su Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi sallam propisali. To je vjera. To je vjera. Ono što su Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi ve sellem propisali. I ona nije krnjava. Ova vjera daje plodove. Ona se ne može omeđiti vremenom i prostorom. Ili nekakvom savršenom tehnikom. Ne. Ona će davati iste plodove kakve je davala i onima prije nas ali da grijesima dođemo do Allaha, smiješ li se onda uzdan? Smiješ li reći, Allah moj, gospodaru moj, evo me u parlamentu, ja se uzdam u tebe. Da onda digneš ruk i kažeš, gospodaru moj, omozi me, učvrsti me u ovom, da dođem do tebe. Svako pametan je odat, odmah će ti reći, stani, val. stvarno nisi normalan. Što je stjesan, nisi normalan griješiš, a moliš Allah da te pomogne. A šta kaže Resul sallallahu alaihi sallam? Dova je srž ibadeta. Ha, mi sad kako duđe smo. U centarak ide. Dova je srž ibadeta. Ako nije ibadet, šta je onda? Šta radiš ti? Ako je dova srž ibadeta, znači ona je sve ono što imaš kod sebe, što te teuhid i islam oslobodio od praznomjerja, gluposti, bilo čega, sa čim ono nije zadovoljan. Kod tebe taj se srž pojavljuje. Rabbena te kabelnina, kaže Ibrahim Ali Sala. Pravi kjabu po Allahu mevru, ne poslom Kad je napravio Rabbena te kabelnina, gospodar naš, primio od nas. Evo je srži badeta. Ja radim ono što mi je Allah naredio i opet ga molim da mi to primi. I strahujem ko što su strahovali asabi, da mi neće primiti ono što sam uradio, što mi je naredio, jer mi možda nije, nije dobar. Strahovali su asabi od toga da ne urade nešto, da, da im neće biti primljeno ono što radi, što je naredjeno da vlada. Oni strahovali za to. To je srđi badeta, braća. Kako, šta ti onda treba da uradiš? Da radiš nešto što je grije, svjesno znaš da je grije kako ćeš onda zamoliti Allah da te pomogne u tome? Allah moj, pomozi me, staneš kod ajba zdede, Allahu naš, pomozi u me, učvrsti nas na putu istini. Kako? Kako ćeš to izvesti? Zar te ne bi bilo stid ako si malo pametan, da uopšte digneš ruke Allah, da ga zamoliš? Zar te ne bi bilo sramota da moliš uzvišenog da te pomogne u čemu? U grijehu, braću gledaj kako ti imaš mišljenje o Allahu Azzeveđan. Ti uopšte ne znaš ko ti je gospodar bol. Hoćeš da te Allah pomogne u grijehu. Ako ne možeš dobiti Allahu, da te pomogne u nečemu, onda to nije šta, nije baden. I onda to neće biti podpomognuto. Nego su nam spremno i vješto poturili patku pa su muslimani nasili na ove stvari. Ugledali su svjetsku ekonomiju, ugledali su ljepote oko sebe, pa su poželili da to imaju, a znaju da islam za sobom nosi bjedu i siromaštiju. Znaju dobro, ali su poželili da imaju blještavilo i svjetle, jer su vidjeli da je se sve usijalo. A znaju, znaju dobro, da oko poslanika ali sela to je selam nisu bili security nisu bili fenjeri ukrasni ni kovčezi sa zlatom i smaragdima niti oni da mu pušu klima uređaj znaju dobro a da bi ovo imao moraš se kloniti onda šerijeta kako smo učili u ajetu bel tu sirunel hajate dunja a vi više volite život na ovom svijetu. I gledajte, braći i sestri, Allaha vam jednog jedinog i za fetvi šta se krije. Ovi novo nastali, šta se krije za njih? Dunjalog. Kao da hoće da kažu da nama naš gospodar ne da dunjalog. Mi smo bijeda i siromaštija, vidiš ti šta ova vjera donosi. Pa sa njom nećemo, nego tražit neke druge vjere da bi bili mi cool muslimani, šta ti je sa ibadetom? I onda se dijelimo u stranke i grupacije. Onda puknemo na ovu ili na onu stranu i svaka strana zadovolja onim što ispovijeda. A tako? Jest tako. A uzvišeni te bareke u otala, ovo je kraj jednog ajeta o kom ćemo sad govoriti. Ovo je samo kraj ajeta. Minel ladina faraku dinehum ve kanu šia'a kullu hizbin bi ma ladayhim farihun svaka stranka izradovoljna onim što ispovijeda jel' nemojte kaže biti doni koji su svoj vjeru razdeli i stranke se podijeli i svi zadovoljni svaka onim što ispovijeda ovaj zadnji dio ajeta lopovi danas uzimaju okačiti u novine okačiti ovdje ili onde da bi neuki masama da bi im šta kada im kažu ovaj kuranski ajet vidiš nemoj da se dijelite u stranke znači po svaku cijenu moramo biti zajedno Ma nemoj, ma nemoj. I samo pročitaju zadnji dio ajeta. I onda normalno, oni ga tumači kako im šta odgovara. Ne. Uzvišeni te varek od tala je čist od onog kako oni tumače. Po svaku cijenu džemat ne postoji. Mohamed Ali Selatu Veselam nije imao džemat po svaku cijenu. Kako kome odgovara? Nego su svi morali davati beju njemu, i prilaziti i raditi ono što im naređuju. I samo slušali i čekali, Allah posljedće od objava, jest, gotovo, postupćemo tako. Kaže uzvišeni, ja sam pročito sad zadnji dio ajeta, koji lopovi zlostavljaju. I onda poturaju ljudima, i sad ćemo pročitati čitav ajet, dok, od početka do kraja. I sad ćete vidjeti šta uzvišeni u stvari govori u ovome ajetu nama i naređuje i šta će se desiti kad mi to ne ispunimo, onda se desi nešto na kraju. Kaže Allah te bareke od rada. Fajakim vačheke li dini halifa. Kaže ti upravi lice, to jest okreni se prema vjeri islamu. Ovo halifa znači da je to čovjek koji svjesno sa znanjem bježi od širka. Slušajte dobro. Hanifa znači čovjek, osoba, musliman, koji svjesno, sa znanjem, bježi od širka. Svjesno i sa znanjem. To je Hanifa. Uzvišeni kaže, fe akim vajheke li dini Hanifa. Ti okreni svoje lice, okreni se prema šta? Ovome. Prema znanju. Fa'lem ennehu la ilaha illallah. Znaj da nema Boga osim Allaha. Nauči dobro. Nauči dobro. Ovo je naređeno i Mohamedu sallallahu alaihi sallam, Ibrahimu, Šuajmu, Salihu, Musa, svima. Znaj dobro da nema Boga osim mene, kaže Allah. Zašto znaj? Znanje. Pa jaki, pa ihlas, pa ljubav, prihvatanje. Pa Sve šartovi šehadete. Znaj da nema Boga osim Allaha. Prvi dio ajeta uzvišeni govori. A ovo znaj, nemoj činiti širk. Nemoj prihvatati drugog Boga pored mene. A nije ovo samo nemoj prihvatat, ne, ne, ne, nego ništa drugo što nisam objavio nemoj uzimat. Jer sam ja Bog, samo ja imam pravo da naređujem i zabranjujem. I niko drugi. I nemoj tražit mimo mene. I mimo mog zakona. Idemo dalje. Kaže uzvišeni dalje. Fitarat Allahi leti je fataran nasi aliha. Kaže, primatite se Allahove čiste vjere, fitarat, prema kojoj on, kaže, ljude stvorio. Drugi dio ajeta. Prvi dio ajeta je govorio okreni se prema islamu sa znanjem da širk ne činiš Allahov, zatim dalje. Prihivatite se Allahove čiste vjere prema kojoj je on ljude stvorio. Obavješta vas Allah te bareke od dala i naređi stvorio sam te robe moje, evo ti figa, prima se toga. Jesi stvoren da prema uputi hodaš? A ako hoćeš da imaš uputu, onda moraš uputu slijediti. Ako hoćeš da budeš upućen. Ako nećeš, onda slijedi nešto drugo. Neće te Allah ni put. Svatate? Neće ti uput. Zalike kitabu la rime fi. Ova knjiga u pokazu znanjicu nije nema šta sumnje. Hudelil mutakim. Upustvo je onima koji se Allaha boje. Šta je upustvo onima koji se Allaha boje? Knjiga. Knjiga. Velike kitabu la rebe fi. To je upustvo. Ali samo onom ko se Allah boji. Ja evel ladine amenu tekullahe haqqa tukatihi ve la temutune illa vantu muslimun. O vjernici, bojite se Allaha. Kada se spomene bojite se Allaha, Allaha to ti je <clears throat> ta formula. Uzimaj tu bogobojaznost, crpi iz njegove knjige. Tako ćeš se Allaha bojati. Da radiš ono što je naredio, da se kudiš što je zabranio. I to je šta? Strah od Allaha. I Allah nam naređuje da tako umremo. I nam tu muslimo nosim kao muslimani. Kao šta? Kao pokorni i predani robovi onome što sam ja vama naredio. Tako umrite. Zatim dalje kaže uzvišenje. La tebdira li halki Allah. Nema izmjene Allahove vjeri. Sve je ovo u jednom ajetu. La tebdila li halki Allah. To jest, nema mijenjanja Allahove vjeri. I nemojte se mijenjati. Kako? Ako se vi promijenite, nećete vjeru promijeniti, ali ste stvorili da uđete u ovu vjeru. Da živite sa njom. Uđiše li nas obavještava u ovom ajetu, da smo zato stvoreni. Da se vladamo prema onome zbog čega smo stvoreni. Kaže dalje Allah, te bare koje tamo, Dalike dinu qajimu velakine eksera nasila ja alamun. Kaže, to je prava vjera. Ali većina ljudi ne zna. Gledajte ovo. Dalike dinu qajimu velakine eksera nasila ja alamun. To je prava vjera. Šta je prava vjera? Hajmo na početak. Da vidimo šta je prava vjera. Ti upravi lice svoje prema vjeri islamu, tako. Bez širka, sa znanjem. Zatim dalje. Prihvati se Allahove čiste vjere. Zatim dalje, prema njoj ljude stvorio. Zatim dalje, nema izmjere Allahove vjere. Zatim dalje, to je prava vjera. E to je ono, to je prava vjera. Zalike dinu kajimu, volakine sere nasi daje alemun. To je prava vjera. Šta? Nema izmjene Allahove vjere. Prihvati se Allahove vjere radi onog zbog čega si stvoren. Nemoj čini širk, nauči svoju vjeru. Okreni se prema njoj, to je prava vjera. Ona kine se na našim ajanom, ali većina ljudi ne zna. Većina ljudi su grešnici, većina neće. Većina su zulomčari, šta neće? Ona kine se na našim ajanom, nemaju pameti. Šta oni neće? Pa neće ovu vjeru. Zašto onda sam sebe vijeganjem Allahove vjere stavljaš u ovu poziciju da budeš volakinek serenasi najavne mu većina ljudi neće. Mijenja ono zbog čega sam ga ja stvorio. Jer ti čim mijenjaš sebe, ti u stvari zadovoljavaš svoje strasti. Ne odgovoriš, bje, hoćeš da bježiš iz okvira onoga zbog čega te Allah stvorio. A čim izađeš, ti si sljebenih strasti. Jesi Allahami. mi. Jer te Allah nije stvorio da se patiš i da izmišljaš kako da dođeš do njega. Je tako, braćo? Ako bi to bilo ispravno i ako neko dokazuje da ovim stvarima možemo doći do Allaha, vallahi prvi ću reći da ovoj vjeri nešto fali. Da ovaj islam ne može, nije onda ustavljen, onda je ukrnjan. Zar da ovakvu savršenu vjeru uzižemo, braćo i sestre, grijesima, subhanallah. Svatate, zar ovako prelijepu vjeru da uzižemo grijesima? Znate kome objavljujemo rat? Objavljujemo rat onom koji nas je stvorio. Hoćemo da pokažemo čistu vjeru prljavstvinom. Je to izvanjivo, braćo i sestre? Je to moguće? Nije Allahami, nije Allahami, nije Allahi nemoguće. Čisto prikazat prljavštinom. Poturi neko mail, lažo, lažni, pa ćeš vidjeti. Pa ćeš vidjeti, šta će se desiti. Kod njih ćeš biti šta? Prevarant i lobot. Poturi bilo kome šta u trgovini, bit ćeš kod njih prevarant i lobot. Valahi, braćo, ako poturaš ljudima laž i grijej da bi prikazao tako vjeru, šta ćeš biti kod ljudi? bit ćeš teški prevarant. Neće u tebi vidjet ništa. Osim lopova koji želi da mijenja Allahov vjeru. Kaže uzvišeni dalje. Muni bine i nehi fataku. Kaže, predano mu se obraćajte. Sve u jednom ajetu. Budite mu predani. Šta je predanost? Budite iskreni kad se obratite Allahu te bareke vetala <clears throat> uradite što vam naređuje i onda mu budi, budite iskreni u onom ibadetu nemojte mu činiti širk nemojte ništa izmišljati nemate potrebe jer kako ćete mi biti predani a vi izmišljate je to predanost da lažemo u džanijama u fakultetima u bilo gdje izmišljamo i mi predani Allahu kako ćemo biti predani Kako ćeš biti predan? Koji su šarti za dovu? A dova je srži badeta. Ne smije biti haram. I kad doviš od suneta je da kažeš prvo Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Zahvališ Allahu, salavat na poslanika I od suneta je prvo da voli, doviš za svoje grije. Ja rab, oprosti mi moje grije. Gospodar moj, oprosti mi ja sam grešan da bi tražio od Allaha nešto. Jel shvatate? Jel shvatate? kako ćeš onda raditi grije i onda dići ruke Allahu i zamoliti ga da te pomogne. Je to moguće? Hajde šipi ko sni. Hajde izvedi to da vidim. Vidi kako je do vas srž i badeta. Ovo te ubija. Ovo ubija svakog onog ko misli da on svojim famoznim mozgom izmišljanjem nekakvih receptura da bi došli na svjetlo dana, misli da može tako. Nek pokuša. Dikne ruke, prvo zamoli Allah za oprost svojih grijeha. I onda vidi je se li iskren. Staćeš odmah kod oprosta. Allah moje, prosti moje grijehe, pomozi me da preko tačke 2, stav 1, 2 i 3 dođem do tebe. Ja mislim da ne treba nikakav komentar. O, ima još ti grijeha. Allah moje, pomozi me da preko banke ja dođem do šedjeta da dam svoj udio u ovoj davi. Ja ću biti bankar. Sve što mi dinu kredita preko mene, ja ću pošteno raditi, neću dozvoliti da neko tam krade u banci nešto. Ovako, to su te šuhe. Ću biti pošteno u banci. Ili ću biti glumac. Ja ću glumiti asabe, nek ljudi da predstavim tako islam. Jel tako obraću? Ja ću se našvinkat, bit ću lijepa žena kad izađem, komšijama, svima ću se ja, neko oni vidje da islam, to ti ljepša od ajši. A? Jesi ljepša, jesi. Nemojte, sestre i braća, subhanom. Lažeš, ti hoćeš da predstaviš sebe. Tebe je strah. Ti nećeš da pokažeš kako je izgledao Allahom poslani. Nećeš da pokažeš kako je nikav nosila majka pravde, ne jedna, sve. Sve su oshabike nosila nikav nijedna nije nosila hijab. Nećeš da pokažeš, pa ti je teško. Hoćeš tako, ti misliš da je to ljepše od nikaba, jel? <coughs> misliš da si ti ljepši od poslanika sa ovim Pa te stri, strah sti da pokažeš njega. Pokazuj njega, ljudi će te cijeniti. Ti kaži, nisam ja izred. Ja sam sljedbenik Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Jedine ispravne vjere i nije me sti. Evo me. Recite što imate reći. Wallahi Allah te neće ostaviti samog. Jer ti uzižeš njegovu vjeru, a nije sebe. Nemoj sebe propagirati, vola. Šta je, šta si? Šta si ti, šta misliš da si pametan što si doktor, jel? Što znaš auto rastati na procesi, pa trebaš se zato glavu digni? Ja sam, vidim. Čestitost je da ljudima pokažeš, da mu kažeš upravo suprotno. Prvi dan dođeš rat u banku i onda kažeš, stante ljudi, dobio sam posao, Evo došli, imam priliku, ili alhamdulillah, zatvorite sve ovo. Dobio posao, neću, ovo je haram. Ja sam evo došao, vi ste me primili i evo me, druže, direktore ili ti, taj, nije bitno. Sa, sašajte me deset minuta, ja sam vaš radnik, imam pravo. Deset minuta davi, neću da radim ovdje. Ovo je zabranjeno i vama predlažem da ovo zatvorite. Vi uzimate ljudi pare na paru. Haram. E to je mudost u davu sasvim udar poput poslanika sallallahu alaihi sallam. Pađite ni Bogu, klonite se to. Kaže uzvišeni dalje, vataku i bojite se njega. Nigdje nećete naći. Bojite se poslanika. Bojite se ljudi. Zašto uzvišeni kaže vataku i bojite se njega? Rakimu sala i obavljajte namaz. Bojite se Allaha. Kad Allah kaže bojite se mene, Subhanallah. Nigdje u Koranu ne možete naći, bojite se ljudi. Bojite se vojske. Boj se Obame. Boj se ovo i ono, boj se Allaha. A kad se Allaha bojiš, Allaha mi, Allaha mi neće te biti više ničeg straha. A ima ljepšeg života od toga. Kad te nije straha nikom i ničeg. Samo te Allaha straha. I ti si onda king. To je tak, i da li su me tako džemali. Hoće li onaj ko se boji Allaha vrebat od ljudi pa će se štimat ljudima? Neće, braćo. Ko se boji Allaha, njemu je svejedno. Letiš sad od mjesta što ima veze. Letim, nek letim. 450.000 ljudi na birovu. Letili, ne letili, oni letili. I ja među njima. Oni se ne boji, ja, bojali, ne bojali, ne rade. 500.000 ljudi ne radi, svi na grovu a ja Allahov rob. Ja rob onog koji sve zna, sve vidi, sve čuje, kome ne može niko ništa. Vlas sve stvorio i banane, jer da se ja bojim će meni doći banana, a on stvorio banana, a ja njegov rob. Pa jesi ti normalan, man. Ko je stvorio lubence? Mesa. Naš gospodar, man. A ja njegov rob. I on meni kaže, zovite, molite, ja ću vam se odazvati. Neću od tebe ni banane iskati. Gospodar moj, spustim jednu bananu ovdje da imam. Ovako sabi nisu htjeli ni bići tražiti pomoć. To je ta akida. To je taj teveko braća i sestra. Nemoj vam prodavati vjeru za često maraka plate. Prodaš svoj ahiret za, često, za 200 eura. 50-60 godina života prodaš za rahatak. I ovdje ljudi radi i šta radi? kad radi samo kaže joj kad će penzija da se malo ono. Pa što ti voliš raditi? Ma ja šuti da mi opeđu, da budem rahat, da on uživa. Ljudi po prirodi voli rahatluk. Volimo ga i mi. Ali je nama ovo ovdje zatvor. Ma kakav rahatluk ovdje, ajde, biži tam. Evo svako jutro ustaneš, odma žena, mati, otac, staće, kako ćeš, recesija. Ma i stane briga za recesiju više, ne mogu više. Ja ću zavoliti svog gospodara. On će meni dati ubijeđen sam da će me nahraniti. Pa ako pojedem samo malo krompira, ne mora više nijesti. Da će Allah berekit u tome. Budem si ti nego onaj što jede, evo, preko puta nas. Prisjede sofra za novu godinu. Santa Claus. <laughs> Ajde. Sve serirano. Ja znam, ja sam bio muzičar. Jedno ću vam moći samo doći pričati moju prošlost. Da vidite kako sam prihvatio islam. Veoma interesantno, a i površno. Ja vam mogu pričati o muzici, ne mere Mustafa Zivrića. Ne mere nijedan šeji. Ne mere Allaha. Allaha mi ne može. Ja znam šta je muzika. I ovi su preko puta ono noj sve servirali. Ja znam kako to se... Meni uplaćeno 50-100 maraka. Sve ima. Vidiš ti, ja gledam kako je to sve bilo složeno. I gotovo. E, nećete proslati. Molim Allah da i sve uputi na pravi put. Aha. Da vidi. I to baš preko puta Allahove kućice. Pa u mešćina. Baš preko puta nje. Baš tu. E baš tu. I nešto gledam putem prema Gorazu. Kako Allah ljudima sve znakove daje da ljudi vide. Kad cestaju sve. Ono do hidrocentralno sve smo tamo ove turbine. Ono. Vidi kako se željezo mora smotati bez temperature i kako. Ha? <laughs> Maš? Ne maš Bog njihovi bogovi vare, oni misle da se napravi, sve, novo ćemo da napraviti, nije problem. Mi ćemo opet Allah u domu, sve, sve one kamate što uzmate ljudima, stra za struj, tri po marke što stoji samo, eto, sačite se. Nažalost, opet ćemo mi to plavu. Opet nama vade džepova. Jer ja nisam čuo nikad u životu da uh, u januaru mjesecu uh, parlamentarcima će biti kad će plata dva dana samo. E, to ne ističu nikad. A, to ne, nego penzioner, pa konji su uvijek. Oko nas nijemo šta se nam. Jel <laughs> ne vas? Meni kaslo, ne kaslo, meni sve jedno. Mi smo, i na birovu nas više neće. Ne govorim. I kaže više i dalje, obavljajte nama u svim ovim nabrojanim stvarima koje Allah naređuje i namaz. Danas, jel da, mnogi uvode ljude u džennet bez namaza. E, kaže, nije on onaj, nije on rekao da ne smije, da ne treba klenat. On nije u poricu. Jesi ti pametan? Šta ti tu njom govoriš? Mi kaže, nije on zanegirao namaz. Šta ti to nama govoriš? Je to novi šerijat neki? Znači, ko ne zanegira namaz, on je u džennet. Jel tako ili nije? Pa nisam tako rekao, pa ja rekao si, šta biš ti mi da kažeš onda? Jer obično tražite tefsire od ljudi danas ovi što filozofiraju. Samo kažete tefsir, što da kažeš time? Jer nemoj, ne dajte mu da stane na tome. Kaže, on nije zanegirao namaz. Pa nije, ba, baš treba da zanegirao. Ja. Treba i šito da pravi. Dosta što ne hlajaš da kaže da ne treba hlajati. On ne hlanja i nije zanegirao. Šta nije zanegirao? Pa što ne hlanja ako nije zanegirao? Što ne hlanjaš? Kaj, ja nisam rekao da ne treba. Viš kako si pametan. Aj se hlanjam. Pa, pa Allah ti naredio da klanjaš. Ako ti je naredio da trebaš samo ustanoviti. Ja znam da moram, ali ne mogu. Lažiš, kaže Allah, laje kelifu lahu nefse illa usaha. Nije obteretio nikog preko njega i mogućnosti. Nego ćemo mi kožicu i za džume ko neće klanjati. Ne Dobro što. Tako sa sahabom. Konsenzu sa sahabom, ko samo jedan namaz ostavio. Da je uradio veliki čufr kod sanja sa sobom. Omer, Ebu Beker, Alija, Osman, Muaz ibn Džebel, Ebu Derda, čujte ovi imena ljudima. Čuju ovi imena, treba je brada. Jer kad bi samo jedan ashab bio, samo jedan, i vjerodostavno od njega da se prenosi nešto, to je šarija. A ovamo svi učenjaci svijeta stanu i kažu drugo, i onda kažu, ne, ne, ovo što ja sad rekao, to je vjerodostavno on je konsenzus i on je iđma za nas. Šta ćemo sad? Radi Allahu anhu, o radu anhu. Allah zadovolja njima i oni njime. Oni prenijeli vjeru. Konsenzus samo jedan masad. I kaže uzvišeni dalje kraj ajeta. Mine ledine faraku dinehum ve kanu šiha kullu hizbi bi male lihim farihum. Kaže i ne budite od oni koji su svoju vjeru razbili koji mu čine širki svoju vjeru razbili i u stranki se podijenili, svaka strana zadovoljna onim što je ispovijena. I si vidio sad, rođe moj, kad pročitaš, čitav ajet, kako to sasvim drugčije zvuči. Idemo na početak. Čitav ajet, kaže uzvišenje. Broj jedan, ti upravi lice svoje prema vjeri islamu, kreni se. Nauči svoju vjeru, hanifa, da naučiš, naučiš šta je širki, da ga svjesno sa znanjem izbjegavaš. Dva, Znači, upravi lice prema vjeru, krenut se, nauči šta je širk. Tri, prihvatite se Allahove čiste vjeri. Četiri, prema toj ste vjeri stvoreni, da se nje prihvatite. Pet, nema izmjene Allahove vjeri. Šest, to je prava vjera. Zanike, divu, kajmu, ilakirik, se vraćila je mu, ali većina ljudi ne zna. Sedam, predani mu budite mu u ibadetima. Nemojte filozofirati. Predanost je kad ti Allah naredi, ti čuješ i pokoriš se. To je predanost. Muni bine lifa tako. Predani mu budite i bojite se njega. Bojite se njega osam. U svemu ovom opisu budi njega. Devet. Omoljajte namaz. Deset. Nemojte činiti širka Allahu te barke Kad ovo potpunitite, onda ne budite od onih koji su svoju vjeru razbili i stranke se podijeli. Hoćemo se mi kad budemo ovo radili razbiti? Braću. Ha? Hoćemo se mi, ako budemo ovo nabrano radili, hoćemo se razbiti u stranke i pitam ja vas. Hoćemo li nećemo? Pa nećemo. Jel onda uzvišen je nama radi ovog rekao da mi ovo podijelimo pa ćemo se onda podijeliti? Zar će nas šerijat podijelit? Halo, ej, mozgove. Zar će nas šerijat podijelit? Ne, ne, neće nas šerijat podijelit. Mi ćemo se u stranke podijelit kad budemo zadovoljni s onim što mi mislimo da je danas najbolje cool. Zato sam ono na početku rekao. I kaže Allah te bareke o ta'ala In hadihi ummetukum ummeten vahidetan vana rabbukum fa'budu. Kaže, ova vaša vjera jedina je prava vjera. Kaže, ja sam vaš gospodar, zato samo meni badit činite. Oba, ba, koja vjera? Ona hanifa. To je naša vjera. I nemamo se šta, ne bi, nikad se nećemo podijeliti kad uzmemo tako šerijat. Ko kaže da ćemo se podijeliti i on mora na kupanje. E to naš šerijat dijeli. Allah mi propiše da nas podijeli. Šti, šta ti je? ne, ne, ne, ne, znam ja da to tako treba, ali vidiš kako su vremena, a, tu te čekam. Ti zna, ti si poput onog, pa Iblis nije porica, on je, ima kufr, nema kufr poricanja, Iblis, je li tako? Nema, nego kufr o odbijanja i holosti. Neće da sluša. On nije porekao da postoji Allah, naprotiv, on obobije tu je ubjeđeniji od nas milion puta. Ubijeđen sto posto i gledaj šta radi. Ha? Razgovaru s Allahom. Iblis. Jel on porekao Allahom? Kaže da je pustio Allah. Još kaže, gospodaru moj, ostavi mi do dana sudnjeg da ih zavodim. Mi šta je rekao, gospodaru moj? Kaže, on kaže da je vjerio Allahom, je muslima. Ode Iblis u džene. Ode Iblis u džene. Ja mislim što on nevjernik zato što je ohol. To neće. Allah mu naredio kad neće. I čini se što pa neće. Ja sam bolji od njega. Da, će ja to. A što ti ne možeš klanjati? Ali mogu. Mam ja bolje nego toga. Ma direktor, u dva moram na posao. Ta ti više sam pusti. A ne da moram, ali mogu. To Iblis nije znao, jel? Znao te kako i gledaj što radi. Zato uzvišeni kaže, ova vaša vjera je jedina prava vjera. Blagodat. I kaže uzvišeni, وَيَقِمْ أَنْ أَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّكُوا فِي Kaže, pravu vjeru ispovjedajte i u tome se nemojte cijepati. Hoćemo se ja i ti podijeliti kad uzmemo iz šarijata ono što Allah naređuje. <laughs> Kako ćemo se podijeliti? Ti kažeš, hoćemo klanjati, jel to učio ezan? Ja kažem, jes, taj vrijeme uči kamet, ti kažeš, ja ne mogu. Hoćemo se složiti, ja i ti. kako ćemo se složiti? Olo, trebamo klanjati, ja ne mogu. Jel se mi, šta, ko se podvaja ovde? Ja ili ti? Ti se podvajaš. A prava vjera, ispovjedanje vjere, šta? Proću lezom i idemo. Na namaz, sada. Odmah se nećemo podijeliti. E, idemo dalje. Kaže, kamata, kredit, ja moram, meni je, nužda. To su najveći lažovi, braća, koji dižu kredit iz nužde. najveći lažovi. Znate zašto? Hamza, možeš ti jedin kredit. Tebe neće blizu nijedna, ti si rahat od ovih banki. Oni tebe, ne, kad približiš se na 100 metaka, ko si ti? Pa nema te nigdi na platnom spisku u budžetu države. Ko će ti dat kredit? Ko će ti dat? Jedino sad daje ove male. Znate, ovo je da te složi kvalitetno. To su oni židovski manci, 500 maraka, 1000 maraka kredita, znaš, ono, ono bijedi fukari da ga složi, ježiš, da mu uzme ono malo imanja što ima. I to samo zalog mora dat kuću. Jel da? Ono malo kućice što ima, digne i onda ne mora svoje kućice živiti še. On, on ne može ni hiljadu vrat. A ovi malo masni, on će, on mora, on mora biti na budžetu države. Znači da se direkt finansira, to je sigurno. Zajamče na sigurnost. A, Sjećate se komunističke partije Jugoslavije, Jugoslavije, ovi dan danas ganjaju da dobiju ne. Ja sam čitav svoj život, kažem, šest miliona maranka meni je ostalo u Ljubljanskoj banci. Tovarišina. Eto, sad si me tovario. Crkvi sad. I kad ti dadno sad, šta imaš od njih? A ulago si čitav život. I puće Jugoslavija ko dinja za 24 sata i ovoć. Dodih njima kaže, pametno čovjek kaže, ovo se raspada, šta vam je ljubi? Jeste gledao neki dan? Čovjek govori, brani srstvo, ja vam se divim. Ja kaže, nisam bosanski srbin, ja sam srbin. Šta ti mene sramotiš, kakav bosanski srbin? Ja sam srbin. Ja mu se divim. Ja mu se divim. Kaže, srbin, ja sam nacija. Nije ovo, kako Bosna nastaje, srbi su, hej, odkad. Ste vidjeli kako zastupa kufr svoj? a tebe sramota kažeš da si musliman. Ja nisam bosanski musliman. Mač kori to pjes. To je Mustafin musliman. Ja nisam. Ja sam musliman, a bosanski nisam. Jer on mači tur, tur će reći, ja sam turski. Ja sam iz Malezije, from Malezijšin. Ja, e, ja sam musliman, od Adem Ali Sela pa ovamo, taj sam ja musliman. U tom senedu. Jel? I zato braćo moja i sestre, kaže ovdje, zašto uzvišeni kaže, pravu vjeru ispovijedajte i u tome se nemojte podvajati. To jest, kad dođe do tebe, do mene propis, mi privatimo i odmah smo biti zajedno, odmah smo braća, zagrljivo se. Može se namazati slavnik, ali se nam vidimo se i šalama. A čim ti kažeš, pa eto ja mi jedno, 1% kamate, odmah ja ti zapam. Odmah ja kad zauzmem, a ja nećeš. E, nećeš, prođe moj, sa mnom ideš u sakru mi će nas prijeći konja. Pa dobro, ja mi znaš, ali eto šta će morao mi s notar, opet gaditi. E, ja ti se odmah podvojimo. I onda ti meni kažeš, ti cijepaš umet. Dobro, ja molim Allah da pocijepa ono ko cijepa umet. Amin, heres ti. Ja u zadnje vrijeme ovako i drugšije ne možeš. Kažem, skoro, bratu, filozofira, filozofira, ček, sad, stani malo, stani malo, stani malo. Jer ti smatraš da su oni džemati. Pa ma eto da, smatraš ili ne smatraš, pazi ba. Iman, islam je jekin, ba nemoj filozofirati. Ja, ako ti smatraš da svoj džemat, ja molim Allah da te proživi sa njima, ešarijama, maturidijama i notarima. I mustafešim. A pa ja ne reći. Hajde reci amin. Znate šta mi je rekao? Kaže, da boda tala proživio sa šijama. Oni pa sam ti tako rekao. Sve se prepuno ja molim Allah da mene proživi sa muđajnima Afganistana, Čečenije, onima što polaga nema, on šehadat izgovara. Sa njima. Sa poslanicima, šehidima. A ti učiš slavu tvarima. A reći amin. Eto šta mi je rekao. A što ste ljudi? Če ti je jakin? Već je da ono što radiš, da je... A kaže šeh Uslav Ibn Temija, ovo sam neki dan pročito, ću neki dan, ja vam mislijac. Kaže, šusa i bitemije, subhanala. Kaže, čovjek, sve što čovjek radi, kaže, što god radi? Kaže, on to radi samo zato kaže što je ubijeđen u to. Allah, kaže, svatate? Kaže, sve što radi čovjek, samo radi, to radi samo zato što je ubijeđen u to. Da tako je može. Jel svatate što mu kaže? Sve što radiš, misliš da može ovako, onako, samo si ubijeđen da to stvarno tako može. Gdje ti je onda akidat? gdje ti je da ubijeđenost da će ova vjera sigurno i ona izlazi, evo vidite, mi smo prigrnuli dosta toga i ovo ide, ova stvar ide. Ne možeš ti ovo zaustaviti. Kola, svi se kolaju oko nas. Allah mi, jer, evo, koliko me puta, jer putujem, šta me puta zaustavi policajci? I svi me isto pitaju. U meni je to lahko da budem inspektor među njima. Svi me isto pitaju. Čime se baviš? Rekao, radim na crno. Lijepi stiropor. A znamo lijepi stiropor, stvarno znamo lijepi stiropor. Malteršin, pa mi to, pa šta na crno radim. Al, I onda, joće im je zaustavio policajac, po ko zna koji put, i kaže, jada, kaže, vas stalno, kaže ovako, ma jore, ovako mi govori, zavu, kontroliše mi kaj vas, to pa neko stalno vas zaustavlje. Ali ako ja sam to, veriš da sam navikao. I onda on meni kaže, ali ako vidiš, ima tu malo nepravde. Malo, čuj, malo. Ima tu, ne kaže, zašto? Pa reko, vidi. Pa ovo sam rekao i onim policajcima, ubihaču i sve sam im upoznao. I kažem njima, reko, vidi. zašto vi, reko, sve nas stavljate u isti koš? Ne, ne, kaže, 95% vas, a 95% čuje se ima. Pa reko, zar nije ovaj komesar policije ovaj u Ukrajini ufačen? Znači glava. Znači king vaš ufačen. Jednog kapada zemca. Vi ste sad svi isti. On ostane šuti i gleda. Hoće mi sad reći, još ste glava vaša ufačena. Lopo, kravo nešto, sigurno. A ja, mancu. <laughs> Jeste sad svi i lopo, kraljivci. A viš, mi nismo tako. Ja njemu govorim šta je pravednost islama, mi ne govorimo tako. Jer ne mogu svi biti lopovi. Samo jedan lopak koji je ukro, on je ukro. A vi tako jedan nešto uradi, nepromišljeno, uzleti ili rekne, i onda mi svi tati. Imali su jednog i odavaj kad su bili po kraju. Jedan brat, pa ne možeš ustati. Za njega je vađiv, da ide kući, da ne govori ništa o davi. Ona traži lično, kaže ne da. Pa da ćeš bolam, šta ti je? Ja znam iz iskustva, moraš da... Te. Zato odmah vadiš, izvolite. Jer on će... To je sigurno, znači objeđenje. On kaže, nije problem, omak, sad ću ja. Alo, ispomoć. Sada ćeš vidjeti kako moraš, kako ti moramo i ruke, brzo smotati za leđa. Pa te kišma malo zaboli, pa. I doćeš sve podatke da ti. Dao, ne dao, da ćeš. Hvatate. I ti ne daš, i ti sad, a izašao si u dalu. Pa ako si izašao u dalu, onda trebaš sa gura. Šta ti je bilo? Vi ste izašao u dalu. Ti si izašao da nama pokažeš, ba, ispoljiš. Vidiš kako si ispoljio kufru tog gruta. Nije to ispoljavanje. Ba. Nije, ba. Ne, ja to vezi s tim. Vezi to s tim. Eto, pokazao si ti nama da su mi svi kukavice. Ja ne smijem, ne dat lično. To je prisam da lao 50 maraka kaznem dojde bez uze. No, ne mene kola registrova. Jer ako su raspala srže. <laughs> Ili šta je sve. Zatak? Nego eto, Znači, izašao si dao saburaj. Saburaj. Hoćeš pozivati ljudi, onda malo saburaj, strpi se. Jer kako ćeš mu pojasniti? Jer to onaj policajac ne smije da zna istinu, jel? Jesi pametan. Lut, ali sve nam, kome govori? Pederima. Ja namjerno govori, koristim ovakav rečnik. Mislim, neću tražiš halala na izrazu. Ovako se, jer kad kažeš homoseksualac, ja njima ne volim tepan. Pederi. <laughs> A smo jasni? Jer kada je ljubav, sam ne ljubav, kurva. Kurvetina. Ovo je ono za ljubav. Sa joj tepaš. Pa tako? Znamo, nisu mi federalna televizija, pa moramo... Ko oni? E, kurvetina. Ti njoj tepaš. Ljubavom sad što ti treba, batreti, ja? Hvala, vidjet ćemo. Znači, to je jasno, jasno. Dobro. Dobro, braće, šeste, toliko od mene. Molim Allah, te barek, je tala, da nam da nas pomogni očusti na put uzdjeve njegove riječi. Drago mi je, drago mi je da vidim lica ova mlada, to ne znači svema da tebe mrzim, bolje nikada. Ali eto, drago mi je ovaj omladina, vallahi, dok ih gledaš ovako, vidi se tačno ovaj polet i vidi se tragovi upute i vidi se da Allah uzdježe ovu vjeru pazite, kad momak dođe ovdje mlad, vi znate svi, mi inače kad govorimo, ne govorimo ovaj, govorimo da nas razumijete, jel da? Vi znate svi da smo mi praćeni, da ovo, sve nešto oko nas, ne su nešto da ti konan, da imamo, ne znam šta, a neka bi, skoro sam bio u jednom džematu, pa kažem, ko od vas radi, svi šuti. <laughs> Pun meši, ko radi ono, ne radi niko, pa neko, ne znam što li nas ispitaju, ispitaju ko nas financira, jare. Aj, mora se neko skupi 20 maraka, ali ne ima šanci. <laughs> Teoretski šanci. Govorim ovoj omladni, znaš, da vide da ova, ova islam i ova dava nema ovdje rahatluka. Nema. Ali ova dava islam, on nudi jedan poseban rahatluk, a to je slast imana i ibadeta. E, to nudi ova dava. Jer kako bi ti osjetio ibadet da nema malo pedrka po leđima, da nema malo, da ti ono, da ideš kroz grad, kroz te bure sve, pa ti trpiš, trpiš, da ti još više ne spusti miro sa, smireno sa tebe. Evo, robe, sad malo, onaj slast pobjedi. Ne može ga osjeti bez iskušenja, džel, he, ne može se to. Tako ti ne kažu, maš ti me havio napadje, kusiš u lopu. Kaže, meni žena jedna u bužinu, mi smo da, nemojte me sad gledati na očevi ono, žarama. <laughs> na pijac, pijačarka. Ja dajem ja njim letak, kaže ona, je to kaže ovaj, ova vjera vehabijska? Rekao, ne, ne, gospodje. Ušte mi rekao, molim vas pojasni, šta mi govori? Šta je vehabijska vjera? Ono gleda u mene, ko telet noću. Pa, ono što je vizor, vehabije. Pa rekao, do ne, ja sam vas lijepo pitao, molim vas pojasni mi šta je vehabija? kako ja vama, jesam ja vehabija i kako, šta je vehabija? Ha, pa, ta ja kaj znam. <laughs> ja njoj kažem, reko, vi meni ne vjerite da ovo što mi govorimo da je istina. Reko, kad ja tebi sad reko, s one strane brda ima trenirki, ima trenirki po dvi marke. Joj, kad je ona ušarala očima, Ona misli, ja govorim istinu stvarno. Ja kažem, šta misliš, kad ti ja rekao s ove strane, ima ta čovjek, prodaje trenerke, ona prodaje trenerke. Po dvi marke, ekstra, levis. <laughs> Ona gleda pop. Vidi kako mi sad vjeruješ brzo. Sad mi vjeruješ. Sad ne kažeš me, habija laži. Nemoguće da ima trener ki podiju varke. A kad ti kaže džene, džehennem, namaz, sad ti laži. Ne, ne. Uzviš li kaže, nevjernici poriču Allahove riječi. Oni ne kažu da ti lažeš. Nego i kad kažu lažac, nego poriču Allahove riječi. Njima ovo ne paše. I opet mi izlazimo među njih, pozivamo ih. Opet ćemo doći među Boga. Sve to mehabi, opet. Aha, mi smo robovi ono koji mnogo daruje, jel ne? Eto nas opet među vas. Jer to je najmudri udar. Eto nas među narod i ulazite među narod. Kad odeš na pijacu, otidi nekad na pijacu onako, klanja dva rekata, proći jedno osam džuzijeva da ne bi zvrknu tam gdje. I on ti ikra spijac malo, samo. Gledaj kako je, šta ljudi radi. Nek te vidi. Stavi bijelicu na glavu. Kao tam, slima. Nije me sramota i stid. Gledam one, danas gledam četa, četa, jednu foću. Kad sam išao bio tu, kad se vraćam opet tu. Ima one kape, one, što kaže, pše bila liče na dubure. Tačno je tako, danas sam tek to pripuno vidio. <laughs> sami sebe obilježi. A, a znate, kad se stavi kapa, nasi se na sestrama, kad se stavi kapa, ona stvarno, ona, kad pogledaš ga, ona šekaća, isto od dubura. A znate šta ide između one dvije dubure? Daš mi na njegova glava, tu ide. Malo je pekirno, glava. Ovo. Dobro. Dobro, braći i sestre, Allah vam dao svako dobro. Molim Allah da se koristim od ovog i ja i vi, ono što sam pogrešio te odmah, ono što sam pogodio tvoje da Allah te barek, jer tada Allah molim da nas pomogne na put uzizanja njegove riječi, da nas pomogne umladinom i starcima. <laughs> I da nas učvrsti da istrajemo i da nas poštije iskušenja koja nismo u stanju podnijeti. Da nas zaštiti špijuna jedni koji lažu, ono da makar hoćeš pionirat kako treba da govori, oni će lažu. A kad uđeš pionirat pa reci kako si vidio, pa ono što si čuo, nemoj laga. E, ne, ne mere dobiti mobitel od hiljada eura, ali prije će laga. Pa djavo mi opet sve, opet ne mere ništa. Allah moli da nas zaštiti, da nas uputi i da sjedini srca muslimana. Alhamdulillahi, rabbil alamin, subhanite, Allahumma, ilhamdulillahi. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله في ربوبي koji ne strahuje progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom الله السيد كفريت الموت غزارة عاد من كتاب الله أتلو بخشوع مستقيم za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. فتحا قلبي وفكري سائلا اليقين في كتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين ب v v v.pautal.com soba put vjernik تعبد الصلبان حاربي ظلالا تعبد الصلبان Biće ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoćete.